وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Bütün yüzler o hayy kayyum, hayat sahibi olan ve her şey kendisiyle kaim olan Allah için huzurunda baş eğmişlerdir. Zulüm yüklenen kimse ise gerçekten hüsrana uğramıştır. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما Kim mümin olarak salih amellerden işlerse ne zulüm edilmekten ve de hakkının yenmesinden korkar. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا İşte böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda yaptığımız tehditleri türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki onlar günahlardan sakınırlar ya da o Kur'an onlar için ders alacakları bir ibret meydana getirir. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما İşte gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Muhammed, sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumada acele etme. Ve Rabbim ilmimi artır de. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Andolsun ki daha önce Adem'e yasaklandığı o ağaçtan yememesi için emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda bir azim, bir isyan kastı ve emrimizde da bulmadık. Bir zaman meleklere Şüphesiz ki bu şeytan senin ve zevcenin düşmanıdır. O halde sakın sizi cennetten çıkarmasın. Buna sebep olacak bir günahla sizi kandırmasın. Yoksa çok sıkıntı çekersin. İnneke la tecu'a ve la Doğrusu senin burada ne acıkman ne de çıplak kalman vardır. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى Ve şüphesiz ki sen burada ne susarsın ne de sıcakta kalırsın. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Derken şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem! Sana ölümsüzlük ağacına ve yok olmayacak bir mülk üzerine rehberlik edeyim mi dedi. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا Bunun üzerine o ağacın meyvesinden yediler. Böylece cennet elbiseleri üzerlerinden hemen alınmakla avret yerleri kendilerine göründü ve derhal bir pişmanlık ve utançla cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar.'' Böylece Adem Rabbinin emrine asi oldu da şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti. Sonunda tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني فمن اتبع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Onlara şöyle buyurmuştu. Birbirinize düşman olarak hep birlikte oradan inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime tabi olursa o ne dalalete düşer ne de bedbaht olur. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Kim de benim zikrimden, kitabından yüz çevirirse artık şüphesiz ki onun için dar bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا O Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben gören bir kimseydim der. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah işte böyle. Sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de sen öyle unutulursun buyurur. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى İşte haddi aşarak ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyeni böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlıdır. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Onlardan önce yaşamış olan nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak edişimiz kendilerini hala yola getirmedi mi? Halbuki onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Şüphe yok ki bunda doğru akıl sahipleri için nice ibretler vardır. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz, bir hüküm ve tayin edilmiş bir ecel, kıyamet vakti olmasaydı, bunlara da azap elbette hemen lazım olurdu. Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbike qabla tulu'i şemsi ve qabla gurubiha ve min ana'il leyli fesebbih ve atrafen Muhammed artık onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce sabah namazını ve batmasından önce ikindi namazını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ise akşam ve yatsı namazını ve gündüzün etrafında öğle namazını kılarak tesbih et ki sana verilecek sevap ile hoşnut olasın.'' ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى O kafirlerden bazı sınıfları imtihan etmek için kendilerini onunla faydalandırdığımız dünya hayatının süsünü de sakın gözlerini dikme.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 Onlara en büyük mucize olarak önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an gelmedi mi? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك eğer gerçekten biz onları bundan kendilerini haberdar etmeden önce bir azap ile helak etseydik, elbette Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rezilliğe düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık derlerdi. Kul kullun muterabbisun feterabbasu fesete'lemune men ashabus sıratis seviyyi ve men De ki, herkes kendi akıbetini bekleyicidir. Öyle ise siz de bekleyin. Artık doğru yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidayete erdiğini yakında bileceksiniz.''